Heere, U is ons leven. U is die begin en die einde. In U leef ons, beweeg ons en is ons. U kan die enigste koning, enigste troon wees. U kan net die een Heere wees wat ons dien. Dankie Heere dat U ten spuite van die feit dat ons soms dit mis, dat ons soms ons oog wegdraai, dat ons soms na die wereld kyk, beteken nie net soms nie, soms dik was, dat hy nogthans ons nie verwaait nie, dat hy ons nogthans aanmoedig uitnooi en oproep om met hy te kom wandel, om die voordele, die heerlijkheid, die lewe, die licht, die kracht, die energie, te beleef wat daarby is dankie Heere, dat u vir ons leven gegeet, dat u verklare dat die woord geest is en leven is, dat ons daarin kan wandel, daarin kan leef, ons eer die Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. As daar iemand is wat die woord het vir ons, wil ons graag luister. Ek weet die en die het. <clears throat> Morgen julle, eh, kan julle allemaal asjeblief blaai na Ephesians 1 toe. Ek wil graag hee, julle moet dit lees. Ons sing hierdie lied vir oog, hierdie laaste lied wat ons gesing het, um, wat gaan oor ons secret heart. Die diepste deel wat net jy ken. Ons kan baie goed met ons monde sê, ons kan baie in ons levens goed manifesteer, maar As die tek in die teer tref, gaan dit oor jou secret hart. En dat ons sal seker maak dat in daai diepste wese van ons hart wat net God ken. Dat in daardie diepste deel nou rival throne is. Geen ander heerskappy is behalwe Jesus Christus, die gekruisigde en die opgestane Here nie. Ek glo dat ons werklik op 'n punt in ons lewens terwyl ons praat van die volwasse man kan kom by die punt wat ons sê, Here, my alles. En hoe meer ons terughou en ons Jan bid vanoggend, ons is nog steeds geneig om terug te hou. Hoe meer ons terughou, hoe meer skiet ons onsself in die voet. Ons beroof onsself van 'n erfenis wat Jesus sy lewe gekos het loop van woensdag van Christiana se Bybelstudie met hierdie woord in my hart en hierdie ding bedink en ek wil graag hê julle moet kyk op vers 18 van Efesiërs 1. Paulus se gebed, een van sy gebede en hy sê aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Dan kom hy vers 18 in hierdie skrif ken ons so goed verligte oë van julle verstand sodat jy kan weet. Nou as ons praat van verligte oë, dan praat ons van sien. Met jou oë sien jy. Maar hy bring die verstand hier by en hy maak dit 'n wete. Hy sê dat dit wat jy met jou oog sien, die verligtheid van jou denke om hierdie waarheid te ontdek, dat jy nie net sien nie, maar dat jy weet. Maar kyk wat met ons weet. Wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel is. Hy het 'n begeerte dat ons vasmaak wat ons erfdeel is. Nie een van ons werk vir 'n erfporsie nie. Dis ook nie jou reg om te erf nie. Dis jou voorreg. En 'n erfporsie kry jy. Dis joune, onverdiende guns. Hy sê ek wil hê jy moet weet wat jy geërf het. Nie wonder nie, maar weet. Hy sê en jy moet weet vers 19 wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van sy krag van sy sterkte. Watter krag van sy sterkte? Vers 20 antwoord dit. Wat hy gewerk het in Christus toe God hom uit die doodheid opgewek het die krag wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. Daardie opstandingskrag woon binne in my en jou. En dis hierdie opstandingskrag wat ons sterflike liggame lewend maak vir wie? Nie vir my nie mense. Vir die koning van die konings. Ek sit ver oggend en dink daaraan dat die grootste voorreg wat daar is Dis meer as die suurstof in jou lewe is om hom te ken. Is om sy lewe te kan leef binne in ons. Dis ons erfenis. Dan sê hy wat hy Christus die krag wat hom uit die doodheid opgewek het laat sit het aan die regterhand van die Vader in die hemele. sien julle daar staan hy het gaan sit. En ons weet Hebreërs 4 vers 10 sê: Rus van jou werke soos wat God van syne rus. God rus. Hy werk nie meer nie. Hy rus. Jesus sit aan sy regterhand. Hy hardloop nie die hemel rond en trek touetjies nie, mense. Hy het alles klaar afgehandel. 2000 jaar terug aan die kruis. En ek en jy is wettiglik erfgename van die volle inhoud van die prys wat Jesus betaal het. Moenie Jesus aan die kruis sien nie. Hy was aan die kruis. Hy het die pryse afgehandel. Jesus sit gesete in hemelse plekke aan die regterhand van sy Vader om vir my en jou in te tree in 'n konstantheid sonder om ooit terug te staan. Hy is ons middelaar. En Jesus het vir my en jou waardig kom maak. Hy het ons sondaarskap op hom gevat sodat ons kinders en erfgename huisgenote van God kan wees. Hy het die oorwinning vir ons bewerkstellig. Hy sit in die hemel. Hy tree vir ons in sodat ons op aarde meer as oorwinnaars kan wees. Dan kom hy, hy sê hy sit in die hemel, einde van vers 20, aan die regterhand. Kyk vers 21. Bo alle owerhede en mag. Mense, bo alle owerhede en mag. Wat beteken dit? Hy die owerhede en die mag het hy uitgeklee. Hy sê en alle heerskappye En elke naam wat genoem word, kanker, siekte, finansies, al hierdie goeters mense, bo elke naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Kyk bietjie wat sy liggaam is, die gemeente sy liggaam, alles aan ons gegee. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Sy volheid. Kolossense 2:9, die volheid van die godheid woon in ons liggaamlik. Sy volheid kom alles in almal vervul. Alles. Daar is geen tekort in jou lewe nie. Daar's geen aanslag in jou lewe wat bo die owerheid en die mag en al daai goed kan wees nie. Jan het 'n skets hier gemaak. 'n Nuwe een. Daai een. Hy het eendag gevra daaroor in die volwasse man. Dis die geesriale. Die stukkie wat my en jou lewe behels is soveel. Dis ons daaglikse lewe. Dis ons spanning, ons finansies, ons gesondheid, alles goed. Dis daai. Jan het dit laas ek dink hier geteken. Ek wil nie want al die owerheid. Hy is bo alles. Al die owerheid wat in ons lewe kan heers. Hy is bo dit alles. Mense, hoeveel tyd spandeer ons hier? Hoeveel energie gaan hier in? Hoeveel tyd van ons? my intimiteit met Jesus Christus, waar ek eenkant met hom is, gaan hieroor. Hierdie is onwettig in my intieme lewe. As ek met hom besig is, dan oorheers hy alles wat ek fisies en vleeslik beleef. Wie weet wat besef ek? Ek sien wanneer ons in 'n strydtyd in ons lewens is, probeer ons met ons vermoë goed bydoen. Ek moet meer bid, ek moet harder glo, ek moet meer allerhande goed doen. Ek moet iets bydra hierby. Nee, mens jy kan nie. Jesus het dit vir jou alles gedoen. Al wat ek en jy kan doen is om te weet, vers 18, om te weet wat die uitnemendheid uitnemende grootheid is van sy krag wat in elkeen van ons woon. Kom tot rus. Kom tot rus van jou eie poging, jou eie werke, my geloof. My geloof gaan vir jou niks doen nie. Jou geloof gaan vir jou niks doen nie. Dit het nodig geword dat die geloof van God in ons harte opstaan. En die geloof van God kan net in ons harte opstaan as ons meer bewus word van wie hy is, meer suig word. Ek wil sê om te weet wat Jesus vir ons gedoen het. Jy kan niks byvoeg nie, jy kan niks wegvat nie. Kom in hom en weet dat die prys afhandel is. Enige iets wat nie jou erfporsie is wat God vir ons gegee het deur Jesus Christus nie, is onwettig in jou lewe. Moet dit nie aanvaar nie. Moenie dit ruimte gee om dit te bedink nie. Moenie toelaat dat jou energie hier gaan nie. Gaan hom en leef vanuit hom en die oorwinning sal jou volg. Jy gaan dit beleef. Ek wil julle sê die Here te begeerte om met jou een te wees vir wie hy is en nie vir wat hy vir jou moet doen nie. Skuif al jou behoeftes weg en kom net op sy skoot. Hoor sy hartklop vir jou lewe sodat die oortuiging van God se gees wat vir Abraham oortuig het, daai ten volle oortuiging dat daardie oortuiging van lewe in oorvloed deur jou lewe kan begin vloei sodat jy die vrug kan dra van die kruis in jou lewe. Ek seën jou daarmee. ons praat nog steeds, het ons sê oor die volwassen man, en, uh, jy sien Paulus sê vir ons daar in die feestjes, jy is nou in die feestjes, ek het sommer net weer daar na hoofdstuk 4 toe gaan, waar oor het die afloop van weke gaan, hy sê, by vers 11, en hy het gegees sommige as apostels, ander as profete, anders as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te ris vir hulle dienstwerk. Nou, baie meer as dit, maar kom stop vir die oomlik by, om die heiliges toe te ris vir die dienstwerk. Die vraag is, is die Heere sy hart dat ons om moet dien? Is die Heere bezig om ons toe te ris om om te dien? Wat sê jylle? Is die toerusting wat ons kry, is dit om die Heere te dien? Jy sien, die Heere sê nie, jylle moet gaan getuig nie. Hy sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle getuig. Jy sien, as ek moet gaan getuig, dan moet ek omdien. As ek getuig, omdat dit deel van my leven is, omdat ek nie anders kan nie, dan is daar een ander beweegrede hiervoor. Dan kom het uit verhouding uit. Dan is het omdat ek wil. Dis omdat ek om lief het. Dis wat God in gedagte het. God wil nie vir ons opdrachte gee en sê, jy moet dit en dat nie. God het een begeerte, dat het uit ons harte moet kom, en daarom het hy in ons hart kom woon, hy self in ons hart ingeklim. Hy self is binnen in ons, in sy volheid soos hy daar nou gesê het. En nou wil hy hierdie stroom van levende water, die oog van die fontein van levende water, wat moet opspring tot in die eeuwige lewe, hierdie oog wil hy activeer in ons levens. So, dit gaan vir hom oor hierdie ding is, is dit een vrug of is dit een werk? En jy weet, ons moet een ding voor versichtig wees, ons kan makkelijk van vruchte werke maak. Kijk hoe werk dit. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar, en noem hy al die goede op. Nou, jy weet, het is alle slechte goed, hy sê overspel hoe hy al die slechte goeders. Maar weet jy wat, die werke van die vlees is om te probeer, om met my eie goeie werke, punte by God te kry. Want my goeie werke is nie goed genoeg nie. Daarom het Jesus gekom, en hy het met sy leven vir ons kom betaal hy het ons geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid, hy die goeie werke kom doen, en nou sê hy, stap julle nie daarin. So, ons kan met goeie werke geen bijdrage maak nie. So, wat ons kan doen, ons kan baie makkelijk die vruchte van die geest, jy weet, Galatius 5.22 sê, die vruchte van die geest is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, getrouheid, en slagmoedigheid, selfbeheersing, al die goede. Hy sê, ek kan die goede vat, en ek kan daarvan werke maak. Ek kan sê, ek moet lief hee, ek moet blij wees. Ek moet sagmoedig wees. Ek moet myself beheer. Hoor jy? Ek kan al die goeders doen, maar as het veld diep, dan het het nie inhoud nie. En ek vind in my eie lewe dat ek dit doen. Ek vind in my eie lewe dat ons geleer het, ons is, ons is onderrug, wil ek amper sê, om daarvan werke maak. Wat gebeur met ons? Wanneer ons hierdie inkyk het, wanneer ons hierdie ontmoeting het, met Godse gees, wanneer ons hierdie aanraking van God ervaar, dan is hierdie liefde, blijdskap, vrede, is die vruchte van die geestvruchte in ons levens. Maar dan, per keer laat ons toe, dat ons oog weggedraai word, dat die omstandighede, die druk van die leven, die, die grootsheid van die leven, verleiding van die rijkdom, die sorke van die leven, dat die goeders ons oog wegdraai na die vlees toe, na die klein cirkelkie toe waarvan hy gepraat het. Draai dit soen toe. En net daar verloor ons hierdie vrug. Maar ons weet, dis die rechte ding om te doen, jy weet. So wat ons nou doen is, nou begin ons hierdie vruchte dra, maar as een werk. So dis nie meer een vrucht nie, as een werk. Dis die hart hiervan. So, wat ons vir ons self moet sê is, God het nie een plan, of God sy gedachte is nie, dat ons om moet sal dien nie. God sy gedachte is, dat ons met hom in verhouding sal wees. En dat uit hierdie verhouding uit, sal die lewe vloe. Sy lewe vloe sal sy lewe wat hy vir ons gegee het, sal sy lewe tot openbaring kom, en dit is waar hy in vers 23 van hoofdstuk 1 hierdie prachtige ding gesê het, wat hy enda gelees, hy sê het alle ding, vers 22, alle ding onder sy voete onderwerp, en hom as hoof boe alle dinge aan die gemeente gegee. Hy het hom as hoof aan ons gegee, ons die gemeente. Hy het ons as hoof boe alle dinge, met ander woorde, boe die overhede, boe die machte, boe die aanslag, boe die siekte, boe alles wat ons veel slag en verwoes in ons levens, het hy hom as hoof oor ons aangestel, en hy sê, en nou, nou is die doel van die gemeente, hy sê, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Nou, Paulus met die betoog na die volwassen man, het ons nou vir week al dier die ding gewerk, ons gesien, by Ephesians 1 en 2 het hy begin en gesê, dit gaan daar oor, dat God, omdat hy ons so lief gehad het, ons voorbereid vir verhouding, hy het ons ingesluid in die kruis, Hy het ons gesien toe hy 6-1 daar tegen hy gereed vastgespijker het. Dit was ons sondes, ons oortredinge, ons ongerechtighede wat om daar gehou het. Dit is ons in wat op hom was, so dat ons kon word wat hy is. Daarom het hy vir ons sy gerechtigheid gegeen, daarom het God hom sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Dit is een afhandelde saak, ons is ingesluid. En nie net ons nie, amal. Onthou Romeine 3, 22, 23 het gesê, die gerechtigheid is dier die geloof van Jesus Christus, vir amal en oor amal wat geloof. Amal? Amal? en allemaal wat geloof, die twee groepen, hy sê, want dat is nie onderscheid nie, want die wat geloof en die wat nie geloof, het in elk geval droog gemaakt, in elk geval gezondig, die eerlijkheid van God ontbreek, maar, beide die groepen, word sonder verdienste gerechtverdig, daarom sê Paulus, die groot verborgenheid is dat die heidene, die ouders wat daar buiten is, mede erfgename, mede burgers is, ook ingesluid was, dat die prijs vir hulle ook betaal is, dat daar ook vir hulle nie veroordeling is nie. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons skielik die kruis, dan verval al die argwaan, al die achterdog, al die agressie, al die vrees, al die racisme, al die goed verval uit ons levens uit. En God sê, ek moet jou gedagte skoon kry van die vleesgoeders, want hier in hierdie vleeswereld, het daar skuitsmieren gewees, van ons en die heidene, van die geloviges en die ongeloviges, verstaan jy, ons het hierdie skuitsmieren gehad, en nou het God gekom, skryf Paulus, en hy het die middelbeers van scheiding uitgebreek, en in sy oog, sê ons allemaal sy kinders, en dit verander, dit verander ons gesindheid oor die lewe, oor die hele beginsel van die lewe. En as ons dit verstaan, hierdie twee goeders, dat hy ons ingesluid het, dat hy allemaal ingesluid het, dan verstaan ons ook dat hy sê, nou wil ek, ek het myself as hoof aangestel oor jylle as gemeente, en hierdie gemeente, hierdie gemeente met my as die hoof, met my gezag, met my kracht, met my vermoe, moet nou aan die overhede en die machte wat hierop inwerk, die menigvuldige wijsheid, kan jylle sien hoe lyk die menigvuldige wijsheid, die menigvuldige wijsheid van God bekend maak. Dis Godse hart, en dan eers kom Paulus by een ander plek. Hy sê, en dan begin hy met die kostbare gebed van hom in, in Ephesus 3 van vers 14 af, wat jylle nou al ken, uit jylle kop uit, want ons herhaal het elke sonder. Hy sê, ek buig my knie vir die God en Vader van ons, Jesus Christus. Hy sê, ek buig my knie, want ons het elke nasie het in hom sy naam ontvang hy sê dat hy aan jylle mag gee, om met kracht versterk te word in die innerlijke mens. Nou, onthou jy, ons het hierdie prentje nog een slag geteken, waar is hy? Hy het gesê met kracht versterk te word in die innerlijke mens. Daar is nou ek, dis nou nie die prentje nie, hier is ek, en hier is die siel ek, en hier het Godse geest nou kom, kom woon, ek het Godse geest, ek het goeie nie gehoor, ek het Godse geest ingenooi, en nou het ons gesê wat gebeur, wat ons al die jare gedink het, ons het gedink, as Godse geest nou net in, hier, in ons denken inkom, as ons net Godse geest, Godse wijsheid, Godse inzicht, die heilige geest, sy kracht kan optrek, en dit ons deel maak, maar wat ons besef het, eindelijk wat moet gebeur, ons moet Godse geest toelaat, ons moet eindelijk, ons, ons gedagtes, ons gedachte wereld moet verswelg word, moet eindelijk begrawe word, moet gedoop word, weet julle, gedoop word binnen in Godse geest in. Dan gaan het nie meer oor my nie. Jy sien dit het begin, dier wat God vir my gedoen het. Dan gaan het nie meer oor my nie. Dan gaan het oor hom. Verstaan jy? Dan gaan het nie meer oor een mens nie. Dan gaan het oor Godse geest. En dis wat Godse hart is. Nou wil ek jou iets vragen. Jy weet, Henna maak een stelling, en ons maak hierdie stelling, en ek weet wat sy bedoel daarmee, maar ek gebruik dit nou sommer net as anknoosbind. Sy sê, as ons hierdie goeders bedink, sy sê, ons moet, ons, ons moet die vlees achterlos, ons moet ons behoeftes goed achter sit, ons moet focus op God, dit is baie mooi, maar jylle weet, dit is nie moeilik nie. Want jy weet, as die bankbestuurder op jou kuis is, en die skuldeisers daar is, en al die 20ste van die maand, en oor 10 daal moet ek al die rekeninge betaal, en my kontantvlees nie daar nie, Verstaan jy? Dat is het baie nice om te sê, luister, vergeet daarvan. Ek kan nie daarvan vergeet nie. Die skuld moet betaal word. Wat dan? Nou wil ek een vraag vraag. Het God bedoel dat hy ons as bedremmelde bedelaars, as sikkelaars moet hou, so ons daar in ons afhankelijkheid vir hom kan besef en op ons kneek vir hom kan wees elke dag, ons kan skrifte daarvoor gebruik, ons sê, soos die oog van die dienstig is op die hand van sy Heer, soos die, soos die oog van die dienstmag is op, op die hand van haar meester rest, hy sê, soos ons oog op die Heere, totdat hy ons genadig is. Waar staan dit? Psalm? 123? Dis waar het staan, waar is dit? Nee, o verbond. Sê my, waar sy ons nou genadig? Het sy genade nie nou ons deel geword nie? dier die genade, is dier sy genade is ons gered. Hoor jy? Nou is die vraag, hou God ons minderwaardig, hou hy ons elendig, hou hy ons slawe, om ons in nederigheid te hou, so ons afhankelijkheid van hom, afhankelijkheid van kleer aan my lijf, brood het om te eet, die rekenings wat ek moet betaal, my afhankelijkheid van hom, hou my op my knie, en dit hou my daar waar ek moet wees, dan kan hy beheer oor my uitoefen weet wat ek dink baie dikwels, ons sit met een, met een, een werkloosheid, met een armoede vraagstuk in Zuid-Afrika. En ons wat hier sit, is nie deel van die armoede nie. Maar ek wil vir jou vraag, met hoeveel mense skier jy skouwer elke dag van die week wat deel is van die armoede in jy lende? En dan wil ek jou vraag, hoekom is hulle daar? Ons kan baie mooie dinge sê, oor hulle. Ja, ek men elke ou het deel aan sy eie situasie, maar luister mooi, kyk mooi hier. Is dit nie, omdat ons, in sommige gevalle, ek sê nie in alle gevalle nie, in sommige gevalle, hierdie ouwens in sulke armoede hou, sulke elende hou, dat hulle afhankelijk van ons bly, en so bly staan. Ek het een strijd in die boerderij, met die arbeiders op die plaas, ek sê vir hulle, ek is nie julle baas nie, julle sê nie eers vir my meer baas nie, ek sê, julle is nie my knechte nie, julle is nie my slawe nie, julle is contracteers, ek contracteer julle vir een dienst wat julle aan my lever, julle staan op julle eie voet, ons kan my kyk mekaar so in die oog, ek probeer dit in hulle gedagtes kry, maar kry dit nie rechtig recht nie, maar miskien is ek deel van die probleem. Want jy sien, as ek hulle so vasthou in elende en armoede, dan beteken dit hulle afhankelijkheid van my, hulle sogenaamde loyaliteit die door my, gaan net oor wat kan uit my hand ontvang. Wat wil ek hee? Wil ek dit hee? Ek wil vir jou vraag, wil jy dit hee? Wat wil ons eindelijk hee? Ek en jy klaar by mekaar, ons sê, hoekom het die, die mense nie loyaliteit nie? hoekom is daar nie een oom van hulle? Om om te gee nie. Om verantwoordelikheid te neem nie. Ons sê, hulle werk nie, omdat, en ek is nie met racisme bezig vanmorgen, jylle my mooi hoor, dit gaan nie oor werk hulle, uh, om die werk gedoen te kry, omdat daar een trots is, of werk hulle vir geld. Jylle weet waar gaan het. Dit is saak oor die werk nie. Die werk gedoen word of nie gewerde, gaan net oor die parant. Maar die vraag is, wat het deel het ons dan? Nou, ek het heel nie hier oor die lesing geef, morgen. ek wil het as een voorbeeld toepas. Dit is nie wat God met ons doen nie. God wil vir ons voorsien. God het in sy grootheid, hy het omself arm gemaakt, om die mensdom, nie net vir my en jou nie, nie vir uitgesoekte groepie nie, maar vir die mensdom, hy het ons allemaal ingesluid, om ons rijk te maak, om ons te verryk. Rijk bedoel ek nie om, eh, uh, te mors met geld teen om in die type van, ek het die Engelse woord my kop, extravagant, om daarin te lewe nie. Wat ek bedoel is, is dat daar genoeg sal wees. Dat ons nie in kwelling en nie in sorge sal loop nie. God sê, ek wil vir jou genoeg gee. Trouwens, Johan het vanmorgen gesê, hy sê, ek wil vir jou die kop maak en die stert nie. Ek wil jou die een maak wat uitleen en nie die een wat leen nie. Dis wat ek van jou wil maak. Maar sê vir my, is dit dit vir jou? Wat van die ander? Het Jesus nie, het Jesus toe hy aan die kruis gehang het, het hy nie allemaal ingesluid nie? Besef jy, dat in Godse koninkryk sal nie armoede nie? Besef jy, in Godse koninkryk sal nie plek vir armoede nie? Dit beteken dat die totale gemeenskap, nie die paar ouders wat op hierdie stoele sit vanmorgen, dat die totale gemeenskap uitgesluid sal wees van armoede. Dit is Godse hart. Ek wil jou vraag, kan jy buiten die kassie dink? Kan jy vanmorgen verder dink, as wat hierdie sirkelkie is? kan jy begin dink aan hierdie cirkel? En dit is die uitdaging wat Johan gebring het vanmorgen, gesê, wie waar leed het? Het leed in saad. Sien, jy sal nooit die oes he, as daar nie saad is nie. En daarom moet hy ou begin buiten hierdie cirkel dink, en sê, hierdie cirkel gaan oor my oorleving, hoe gaan ek het maak, hoe lyk my bankrekening, hoe lyk my begroting, gaan dit klop? Maar hierdie cirkel gaan oor Godse droom. My vraag is, as ons na die gemeente kyk, is die gemeente my visie? of jou visie, of ons visie? Of is dit wat ons wees om te doen, Godse visie? Ek wil jou dit sê, as dit nie Godse visie is nie, maar myne, dan gee ek jou stem om, om jou goed te vat en te gaan. Dan mors jy verseker jou tyd. Maar as jy oortuig is, is Godse visie. Dit is nie Jan Brandse visie nie. Dit is nie die gemeentese visie nie. Dit is Godse visie. Dan gee jy nie vir die gemeente nie. Jy gee nie vir Jan Brand nie jy geef vir God. Wat hy daarmee maak is die saak. Dis wat in die oud testament gedoen met die leviete. Hy het gesê, bring jylle een tiende. Dit was die oud testament, nee. Hy sê, bring jylle een tiende. Toe vat hy die tiende, hy sê, ek geef dit vir leefie, want ek geef vir leefie die opdracht om die tempel dienstwaard te neem. Ek geef nie vir leefie grond nie. Weet jy? So dat leefie om nie bezig hou met ander goed nie. So dat leefie gefokus kan wees, wat hy moet doen. Dit was Godse hart, dit was hoe hy gewerk het maar ek wil nie daar gaan nie, ek wil hee ons moet verstaan, as ons hier kom, as ons wegbeweeg uit hierdie klein cirkelkie uit, en ons kan ons gedagtes vrye teels gee, en sê, Heere, kom doop my in die gees, ek wil insink in die gees, ek wil versadig word dier die gees, dan gaan hier een proces plaasvind, en hierdie proces gaan, dat die woorde wat Paulus gesê het, gaan waar word, van 1 Korinties 2:9 wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor nie, hart van die mens nie opgekom het nie. Het God bedink vir die wat hom liefhet. Jy sien, ek het nodig om ingedoop te wees in God se gees in om dit te verstaan. Ek wil amper sê wat met my moet gebeur is ek wat 'n kolletjie, 'n kolletjie in hierdie lewe is, moet in werklikheid my daar bevind. Ek moet my bevind in God se riem van geeslewe Dit is om ingedoop te word. Ek gaan ontdek dat God kan doen ver, bo wat ek kan bid of dink. Ek gaan nie, nie dat hy kan doen nie, dat hy gedoen het, dat hy doen, dat ek dagelijks, hy sê, jylle sal by getuies wees. Wanneer? Wanneer die heilige gees, hier so is hy, wanneer die heilige gees oor jylle kom, wanneer die heilige gees oor jylle kom, hy sê, dan sal niemand vir jou sê getuig nie. Jy sal getuig. Niemand sal vir jou sê, luister, maak een bijdra tot hierdie saak nie. Jy sal een bijdra maak. Jy sal hastig wees om een bijdra tot die saak te maak. Hoe kom? Dis binnen in jou. Dis jou droom, dis jou begeerte. Dit het jou droom, dit het jou begeerte geword. Weet u, Sagaria het al hierdie waarheid gesien. Sagaria bedoel ek die pa van Johannes die doper hy het hierdie ding raak gesien, hy het gesê, Heere, dat ons u, dit is toe Janus die doper geboor is, dat ons u sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die dag van ons leven. Hy sê, Heere, dat ons nie meer gaan wonder, waar kom morgen en waar kom oor morgen vandaan nie, maar dat ons in vrijheid, dat God wil ons nie bezig hou, met die sorge van die leven nie. Daarom sê ek wil vir julle voorsien. God wil nie, ons nie bezig hou, van waar gaan die geld vandaan kom, om die medische rekening te betaal nie daarom het hy ons siektes in sy lichaam kom dra. God wil ons nie bezig hou met hierdie goeders, wat in hierdie lewe is nie. God wil ons deel maak van sy koninkryk, en sy koninkryk beteken ons moet ingedoop kan word in sy gees in. Maar besef jy, as ek vasthou aan die vlees, gaat dit nie gebeur nie. Nou sê hy, ek sê julle lei na waters waar is. Nou wil hy ons met vanmorgen nog vijf minuut oor praat oor die waters van Russus. Sê ek sê julle lei na waters van Russus. Jezus maak die stelling in Johannes 10, daar by vers 27, hy sê, my skape, luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hy sê, my skape, volg my. Hy sê, en ek lei hulle na waters van Russus. Nou, andere hatting in die ander dag moet ons gepraat oor die bad van Bethesda, kan jy rondhou? Hy het gepraat oor die man wat daar gered het, hy was 38 jaar lang siek, en hy daar, ons lees daarvan, ek dink in Johannes 5 daarom, in die bad van Bethesda, daar het hy gelee, en hy was 38 jaar lang siek. En dan kom die engel, eenmaal een dag, en roer hy die water. En die ouwe het eerst ingang wil sond. Nou, André gespekuleer oor hoeveel daar was hy siek, dit was baie, maar hierdie ou, ek wil vir jy iets vraag, toe Jezus by hom kom, denk jy, daar was een probleem met sy geloof, dat hy gaan gezond word, as hy in die water kom, as die water geroer is. Denk jy, hy het een strijd gehad, sê nou net, ek is eerste, gaan ek gezond word. Denk jy, dit was sy probleem. Dit was nie sy probleem, he. Hy was absoluut oortuig daarvan. So die geloof was daar, wat was sy probleem? Hy kon nie eerst in die water kom nie. Hy was te starig om in die water te kom. Hy het nie help gehad. Of wat ook al sy omstandighede was. Hy kon nie in tyd in die water kom nie. Dan wil ek jou sê, gestel nou net. Hy was daai dag net besluit, hy gaan bykie inle. Daai dag wat Jesus na die bad toegekom het. Sê nou net, hy daai dag gesê, nie wat, is te koud. Ek is te bezig wat sou hy gemis het? Jy sien, nou luister ek na Petrus wat skryf, hy sê ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop ons toch moet aggeen, soos een lamp wat in een donker, 2 Petrus 1, 19, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die morgenster opgaan in ons harte, totdat die dag aanbreek, totdat die water geroer word. Hy sê, want as die water geroer word, is die eerste een wat ingaan, is genees. Nou wat ek jou vraag, wat is die relevantie daarvan? Dat daar een bad in Israel was met die naam van Bethesda, die bad van genade, waar die engel van die Heere eenmaal een dag gekom het, dis asof hy hierdie klomp siekings van hom moes baie wees, gekochel het, en die water roer in die ouwe het eerste ingaan. Nou kan jy jou voorstel, hier is een ouwe voor jou, so jy trek om terug om eerste in te kom. En die ouwe het eerst in is, is gezond, hoera, maar die ander is allemaal siek. Ek wil vir jou sê, maak dit sin in Godse karakter. Maak ons die sin nie. Wat probeer die bad van Bethesda vir ons sê? Die bad van Bethesda, die bad van genade wil vir ons sê, die water het nodig om geroer te word. Ek lees daar uit in Ezekiel, onthou jylle, wat die geest van die Heere vir Ezekiel sê, stap uit, en dan kyk hy by die poort van die tempel, kom hier die rivier van water uit, en stap hy, neem hy 111 of wat ook al, stap hy daar tot by sy enkels, dan gaan hy nog 111 verder, dan stap hy daar tot by sy hepe, en stap hy nog 111 verder, dan kan hy nie meer loop nie, dan vaar die stroom om weg, en dan sê hy, die stroom loop af, na die plekke toe, die plekke wat hy noem is Engendi en nou, Engendi, Nou, en Gendi en, en Echlaim is twee plekjes langs die dooie see, en jylle weet die dooie see is dood, hy is soud, jy drijf in hom, daar groei niks in hom nie, daar kan nie een vis in hom lewe nie, vanwees sy hoes soud inhoud. Maar dan sê die skrif ons in Seegel, hy sê, maar by Engendi en Eglheim, dit sal een skoonmaakplek van nette wees. Nou wat vang die ouwens met nette? Visse. In die soudwater? Nee. Hy sê waar die dubbele stroom kom, waar die water geroer word. Jy sien, die stroom roer die water. Hy sê waar die dubbele stroom kom, waar die water geroer word, hy sê daar sal daar een menigte van visse wees. Die heren sê, ek sê jou visser maak van mense. Maar luister, dis nie oor osse wat God om bekomme nie. Dis nie oor visse waar dit hier oor gaan nie. Dit gaan hier oor mense. God sê waar die dubbele stroom kom. Maar wie wat? Daar die dubbele stroom moet van waar afkom. Hy sê vir die vrou vir die put van sigaar die een wat die water drink wat ek hom sal gee, sal een fontein word, wat opspring tot in die eeuwige lewe. Kom Jesus in Johannes 7 en hy sê hierdie ding, hy sê, die laatste dag van die oes roep uit met groot stem, hy sê, kom na my toe, kom na my toe, strome van levende water sal waar vanaf kom, sal uit julle binneste vloei, sien julle waar leed die binneste, strome van levende water sal uit julle binneste vloei, kan jy sien wat bezig om te gebeur, nou gee God aan die gemeente, sommige as apostels, profete, evangelisterders en leraars, want nou is bezig met die volwassen man, om wat te doen. Ek wil vir jou sê, nieuwe testament, wie is die engel wat die water roer? En ek wil vir jou nog een ding sê, roer God die water, so dat jy nou gezond moet word? God wil die water in jou, wat is die water? Wat is die water? die water is die woord in jou, is die stroom van levende water. Strome van levende water, wat is dit? My woord is geest en lewe. God is een stroom van woord, van geneesing, van sien, van voorsiening, van beskerming, die stroom van Godse woord. Hy sê, strome van levende water, hy sê, ek wil die water roer, want hy sê daarby in Ezekiel 45, sê, hy sê, maar die plekke, in die kuile, daar aan die kant, hy sê, daar het die dubbele stroom nie gekom nie, hy sê, daai keile is vir die soud bestem. Ek wil vir jou vraag, hoeveel woord in jou, hoeveel van die sien en die vrede en die geneesing, hoeveel van die genade van God leen jou gemoed gestagneer as een keil wat vir soud bestem is? Kan ek het anders omstel? Hoeveel van die beloftes van God leef jy in. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Ons quoteer dit. Ons ken die skrif. Maar die vraag is, is dit die werkelijkheid van jou leven? Wat sê dit vir ons? Sê, dat is tekort van stroom. En nou, ek vind, ek verstaan die ding, ek sê, heren, maar volwassen man, hoe werk die volwassen man dan? En dan sien ek dit, Petrus skryf, hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord. Jy weet, een kinkie het nie een saak nie. Hy maak geen bijdrage nie, hy is nie daar, hy is net sê. Verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord. Nou, dis nie wat Petrus ophou nie. Hy sê, so dat jylle daardoor kan opgroeien. Nou is jy opgegroeid? Dan kom Paulus en hy sê in eh, Hebreus 5, hy sê, want vaste spuis is vir volwassenes, mense wat dier die gewoonte geoefen is, mense wat geoefen is in die woord van gerechtigheid. Come on, hoor mooi, vaste spuis is vir volwassenes. Jy weet, toe ek een klein babiekie was, my mama my melk gegeen, ek het geen bijdra gemaakt, ek het niks gedoen, ek het net geleen wei, en gedrink. Maar weet, toe ek groot geworden, toe stuur my mama my slaghuis doen, om te stag en stuik koop. Kan jy sê, as een verskil tussen die pasgeboore babiekie, en een volwassene. My maat met nog steeds stief vir die stuik, maar ek het gegaan. So kan jylle sien, hier is iets wat bezig om te gebeur. As ek volwassenheid verstaan, dan besef ek, ek is volwassen, om wat te doen? Om aan een volwaardige verhouding deel te neem. En die volwaardige verhouding, die liefdesverhouding, hierdie waardige verhouding, moet ons een effect in my leven hee dit moet my moskan mobiliseer. En nou wil ek jou vraag, waar mobiliseer het jou? Mobiliseer het jou in woord? Mobiliseer het jou in getuienis? Mobiliseer het jou in finansies? Mobiliseer het jou in jou leven? Of is die saad, lint mooi, die saad vir soud bestem? Besef jy as die kuil daar een kant le, dan bring het niks voort nie is geen oes van vis nie. Waarover gaan dit in ons levens? Gaan oor een oes. Oes van vis. Oes van mense. God bekommer om nie oor osse nie. God het lang al gesê, ek maak jy die kop in die stert nie. So ek en jy hoef nie langer ons koppe te breek, gaan ons dit maak of nie maak nie. Ek praat van financieel. Godse hart uitgemaak alweer. Maar wat is die sleepel? Die man by die bad van Bethesda, het een probleem gehad. Dit was nie geloof dat hy gezond sal word nie. Dit was dat hy nie in tyd nie water het. Ek wil vir jou sê, sondag na sondag gaan hier die woord uit. En wie wat hy woord het die vermoe om die water te roer in jou denken. As die water geroer is, gaan jou gezond maak. Dit gaan nog een kuil, wat versout bestem was, omskakel in strome van levende water, waar daar visse gaan wees, waar daar oes gaan wees. Dis jou geleentheid. Daar gaan een dag kom, wat ons kom tot die volwassen man, want nou sê Paulus, hy sê dit, hy sê, tot ons allemaal kom, tot wat? Die mate van die volle groote van Christus. Tot die mate van die volle groote van Christus, besef jy, dat daar nie een van ons sal wees, behoeftig nie. Ek wil jou vraag, kyk na die prototype, die volk Israel wat uit Egypte land uitgetrek het, dier die woestijn, wat die een was behoeftig. Sê my, waarmee het die ouds getrek? Die ouds het nie stattefits gekry om al hulle reikdom aan mee saam te rein. Wie wat het hulle gedoen? Hulle reikdom het hulle gedra. Wat er winkel, wat er mol het hulle langs die pad gaan besoek om van hulle geld ontslaat te raak en inkoopies te doen. Daar was nie een mol nie. Waar oor het gegaan? Hoeveel reikdom kon hulle saam dra? Hulle kon net dra wat hulle in lande kon vat. Maar daar het hulle in die oorvoet geleef. Daar het hulle jimmelse mama, jimmelse vlees gesmaak. Daar was hulle vonderstel om vaste spuis te kry. Het hulle daarvan gebruik gemaakt, dis die vraag. Ek en jy, hierdie geleentheid om van hierdie goede gebruik te maak. Ek wil jou uitdag en sê, elke geleentheid wat ons het om met mekaar woord te deel, elke geleentheid wat ons as gemeente het om by mekaar te kom, elke geleentheid wat ek het om na een CD te luister of, of in te skakel op die blok of wat ook al, elke geleentheid wat ek het om, betrokken te wees by een kamp, wat ek betrokken kan wees in iemandse leven, soos wat Leon vanmorgen gesê het, om net eenvoudig daar te wees in iemandse leven, is een geleentheid, waar die engel van die Heere die water kan roer. Hy sê, totdat die dag aanbreek, as die water geroer is, het die dag aangebreek, vir die man van Bethesda, het die dag aangebreek, die morgenster het sy hart opgegaan. Besef jy, God is nie bezig om het met een hout te doen nie. God sê, dit doen het in jou leven met jou, dit is met jou. God wil jou water roer. En as jou water in beroering kom, sal jy visser van mense wees. Dan sal jy een getuie wees. Toets jou self. Kijk na jou leven, kijk na die vrug van jou leven. En ek, luister jy my nou mooi oor vanmorgen. As ek sê toets en kyk na die vrug van jou leven, is dit nie om aan die einde daarvan te kom en een beskuldig vervinding te maak nie. Luister mooi. Dit is om jou uit te daag en te sê, Heere, ek kan nie bekostig om uit te mis op hierdie saak nie. Ek kan nie bekostig om uit te mis op die heerlijkheid daarvan. Om deel te wees van die span nie. Om deel te wees van die goeie nies. Om deel te wees van die oplossing in plaas van die probleem nie. Ek het die geleentheid, wat een grootse geleentheid. Dan wil ek jou nooi gaan bedink dit weer. Jy kan in jou eie lewe, jy kan jou eie lewe sien, hoeveel stagnasie is daar in die water? Hoeveel vruchte het werke geword? Maar ek en jy kan vanmorgen kies en sê, Heere, kom roer die water. Dalk het hy die water klaar, klaar geroer. Dalk het die morgenste jou vanmorgen opgegaan en sê, Heere, daar is een beter leven as die ene wat ek ken. Daar is meer daar buiten daar is meer in hierdie realm van die gees waar ek kan lewe en ek hoef my nie meer te verknies oor wat ek van eet en drink en aantrek nie, ek is baie belangriker vir God as baie mosies God het jou lief, God het klaar die voorsiening vir jou gemaakt wat hy van jou vraas kom waar die water is kom daar waar die water geroer word laat Godse geest toe my water te roer die profeet sê Hy wek my oor, elke morgen om te hoor. Wie, daar elke morgen een geneemtheid, wat Godse geest die water in jou leven wil roer. Hy sê, hy wek my oor. Punt is, is ons daar. Of leen ons bykie in vanmorgen. Dit is wanneer ons bykie in leen. Dit is wanneer ons iets anders het. Wanneer daar belangriker goed is, wat ons uitmis. Die roer van die water, wat die geneesing gaan bring. Prijs die Heere Vader, ek hierdie, Heerie vir die woord vanmorgen. Dankie dat u die water in ons levens kom roer. Dankie Heere dat u ons oproep tot verhouding. Dat u ons so lief gehad het, dat u vir baie meer as wat ons kan bid of dink voorsiening gemaakt het. Heere, en as ons dan nou- as ons dan een stokvat van ons leven en ons besef, hoe dom kan ons wees? om hoeveel keer die gedeentheid te laat voorbij gaan. Hoe dom kan ons wees om grond te hee en nie daan te saai nie. Om geen verwachting vir oes te hee nie. Heere, dankie dat u ons uitnooi vanmorgen. Dat u steeds ons nie beskillig nie. Dat u steeds nie verwijt nie. U so baie rede gehad het om ons te beskillig en te verwijt. Maar dankie Heere dat u dit verreken het in die kruis maar dat u met erns, dat u vermoor kom met u gees, wat sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Heere, dat die gees met jaloersheid begeer om ons oor oop te maak, ons te laat sien, ons te laat weet, dat ons kennis het, kennis van die goedheid. Weet, dat daar geneesing is waar die water geroer word. Heere, dat ons by die plek sal kom waar die water in beweging is ons eer die daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Moet iemand iets sê? Dankie vir julle. Ek sien julle. Ek sien julle met strome van levende water. Mag hierdie week so wees vir jou.